poimen kai probata. Poimen eiselasas ta probata eistina drumona, hos etheasato drun pammegethe mesten balanon, hupostrosas to himation autu epi tauten anebe, kai ton carpon cateseie. Τα δε estionta tas balanus elathe, kai ta himatia sun katafagonta ho de poemen katabas hos es azatot gegonos eipen o kakistas doia humeis tois loi pois eria eis estetas parechomena e mou to trepontos kai to himation afaileste houto ton anthropon poloi di agnoian tus meden prose contas euergetuntes, cata ton oiceion faula ergasdontai.